บุ๊กทูหกสิบเก้าต้องการอยาก trebati htjeti ดิฉันต้องการเตียง ja trebam krevet ดิฉันอยากนอนยา h ฮช u s สปาวติที่นี่มีเตียงไหม อิม a ลีออ d เ e k ครเวตดิฉันต้องการโคมไฟยาเทรบัมลัมปูดิฉันอยากอ่านหนังสือยา hoću č ิตาติที่นี่มีโคมไฟไหมาลีโอฟเดียลัมปาดิฉันต้องการโทรศัพท์ยาเทรบัมเทเล f o นดิฉันอยากโทรศัพท์ยาฮอช u เทเล f o นีรติ ที่นี่มีโทรศัพท์ไหมาลีโอ o เด j e เทเล f o นดิฉันต้องการกล้องถ่ายรูป ยา t r รบัมคาเมรู ดิฉันอยากถ่ายรูป ยาฮอชูฟอโตกราฟิส a t ที่นี่มีกล้องถ่ายรูปไหม Има ли овде камера? ดิฉันต้องการคอมพิวเตอร์ Я требам компјутер. ดิฉันอยากส่งอีเมล Ja hoću da pošaljem e-mail. ที่นี่มีคอมพิวเตอร์ไหม Има ли овде компјутер? ดิฉันต้องการปากกาลูกลื่น Ja trebam hemijsku o l o v k ดิฉันอยากเขียนอะไรหน่อย я хочу д а п и i š e m nešto. ที่นี่มีกระดาษและปากกาไหม Имали овде лист папира и хемиска оловка